tövhidin bir qismi olur, hə. İbad, hətta əsməsəsi tövhiddir. Üçüncü rəsi yemək olarmı? Yox. Amma söhbət ona gedir, əhd tövhid deyil və hətta bu günlə... Aras, ixlas başqa şey, tövhid başqa şeydir. İxlasla tövhid alır. İxlassız tövhid olmaz. Qardaş, əhd haçandan tövhid olub, əhd haçandan ibadət olub. Allahın əmridir ki, hə. yemir və ya qadın alınır müşriklərin qadını. Hə. Allahın əmri deyilmi? İbadətdir. Hə. Allahın hər bir əmri ibadət. Hər bir əmri? Hər bir əmri ibadət. Fərzlər ibadət. Nəhvlər ibadət. İbadətin bir şey... Nəhvlərdən çəkinmək. Bəli, nəhvlərdən çəkinmək. Əgər biz Allah bizə nəh eləyirsə, əgər sən etmə bizi ki... Sən iki elə bir şey bir-birinə qarışdırırsan, bəlkə səndə bu dəqiqə onun tərbini istəyə bilmirsən. Sanki yani biri Aladağ'da biri Karadağ'da iki şey birbirine ele karıştırır sanki. Kulak as. Yani mübarek demek istiyorsun. Kardeş sual verseniz cevabını göster. Sahabeye kaytarırsan ama sahabeye kesin halime. Hani sahabeler bir de, yukarıda beli olur. Ve biz onun aslında hatta İbn Teymiyen kitabına son yazdığım şey Hatavada 29. İşte, o şeyde Qardaş, e, yaxşı. Yaxşı, sualına da cevap vereyim. Sən çox vaxt birisi İbn Teymiyen namaz qılmayanı şahsı görür. Görmür həqiqətən. Deyir ki, biz e, namazı qılmırıq. Ya sualı vermirsənsə, sualı vermirsənsə icazə hüccətə qayıdır da. Hüccət qaldırılıb ya qaldırılmayıb. Sual vermirsənsə, o kəslər ki deyir ki, şey, təkfir edilir, onlar yəni o deməkdir ki, hüccət qaldırılıb. Burada başa düşülməyənlər var. İndi qulaq as qardaş, sual vermirsən cavab dinlə. Əqidəsidir. Sual vermirsənsə, sən sualı verirsən, sonra dalınca o qədər söz versən ki, məsələdən başqa-başqa məsələyə keçsən səhab, əlbəttə hər bir şey səhabə fəhminə qayıdır. Əgər səhabə fəhmindən kənara düşürsə, mütləq dəlalətdir. Və həmin namaz məsələsində də, qeyri-din, tövhidi məsələdə hər bir şey səhabə fəhminə qayıdır. Yəni, o qayıdacaq, o sən əsər ibadət deməyin məsələsində qayıdacaq, o yaddan çıxmasan. Çünki orada xətadır məsələ. O məsələ namaz məsələsinə gəlincə, səhabə fəhmində o küfür görülür. Lakin o küfrün mənasında bugün alimlər ixtilaf ediblər. Biz nə deyirik ki, o bir tərəfi qınamırıq, çünki alimlər sahabənin təhlilində olduğunu onda ixtilaf ediblər. Və sənin haqqın yoxdur ki, oraya görsən təkvir eləmələri qınayasan, haqqın yoxdur. Niyə? Hə? Qınamırsınız da deyə baxsan bu e, mübahisə cəmli qalır. Qulaq as. Qulaq as. Səhabəyə qayıtaq, səhabə belə görür. Səhabənin görüşünü alimlərdən bir çoxlar, daha doğrusu əksərini başa düşür ki, kafir görmürdü. Küfür görürdü, kafir görmürdü. Yəni, İslamdan çıxartmayan küfür. Çünki Peyyəməsən buyurur ki, müsəlmanı öldürmək nədir? Küfürdür. Yəni nə? İslamdan çıxartdığı, deməli, küfür sözü İslamda bu mənada gəlib. Və səhabə bunu bu mənada gördüyünə görə. Və bunu necə cəmiliyirlər? Digər hədislərlə, şəfayət hədisi ilə, başqa hədislərlə ki, qəlbinə zərrə qədər iman olan, yəni namaz qılmayan insanların cənnətə girəcəyinə Yaxşı, əgər cəhənnəm, kafir olsaydı, əvvəl cəhənnəmli olmalıydı. Deməli, biz bir məsələ bir dəlillə götürmürük, bütün dələr cəmliyi bir araya. Keçək o bir ət məsələsinə məsələn. Dedik, hər bir şey, əgər onunla Allaha yaxınlaşdırırsa, orada əcr var. Allah üçün bir şeydən çəkdirsə, orada əcr var. Amma o deməkdir ki, hər bir şey ibadətdir. O deməkdir ki, ə, məsələn, əti yeyim, yeməyim ibadətdir. İbadət başqa şeydir. Aydındır? Qardaş, deyir ki, hər bir şeylə, hər qadağandan çəkmək ibadətdir. Amma əslində öz ibadət deyil. Onu, biz biz yapmaqla da Allah istəyirik. Durmaqla da Allah istəyirik. Allahın vəcini istəyirik. Su içəndə də, çay içəndə, oturan, duran, danışan da hər bir şeydə. Allahın vəcini istəyirik. Bəli, belədir. Amma demək deyil ki, yatmağımız ibadət, durmağımız ibadətdir. Yəni, yatmağımız da əcr qazanılır. Əgər insan niyyət eləsə, durmaqla da əcr qazanılır. Ona görə məsələlər qarışdırmaq olmaz. Aydındır? Arada fərq var. Arada fərq var bunların. İncə bir fərqdir. Aydın məsələ yoxsa yox. Qaldı ki, tövhid məsələsinə gəlincə, tövhid bütün məsələlərin ən önəmlisidir. Və şirk, tağut onun əks olan bütün məsələlərin ən önəmlisidir. Və hər bir kişiyə, qadına, böyüyə, kişiyə zəruridir. Zəruridir ki, bunu bilsin. Bütün ibadətlərdən də öncədir. Tövhidi elmləri almaq və ona etiqat eləmək mütləq lazımdır. Və bunda şək şübhə yoxdur. Bu məsələdə şək şübhə yoxdur ki, tövhid ən birincidir. Və onun ziddi olan şirk və tağut ondan keçmək ən birinci, bunda şək şübhə yoxdur. Ona görə baxsam, bütün sənətlərin ən birinci öyrətdiyi, çatdırdığı, başa saldığı hamısı nədir? İman məsələləridir. Hamısı əqidə məsələləridir. Amma bunun mübahisəsi getməyin yeri yoxdur. Aydındır? Sadəcə məsələ ona qayıdır ki, hər şirk eləyənə, ya küfr eləyənə ona küfürmü, kafirmi hökum kəsdir? Yoxsa İslamdan çıxarmayan böyük küfürmü hökum kəsdir? Xəta bax buradan doğur. Xəta bu nöqtədən doğur. Biz məsələləri tək-tək qayıdıb araşdırmaq istəyiriksə, deyirəm ki, Əgər istəyirsə, bir-bir məsələ qoyun, məsələlər arasında fərqi yoxdur. Amma, yox deyirsən, yaxşı, yox, amma, amma... Umumən, umumən bu dinləri bir insan başqa bir sual versə, əlhamdülillah, bilirsən yəni bu məsələ. İcmadır ki, əməllər imamdan. Bəli. Bəli. Bəli. Hansı bir insan bilir, əməllər imamdan deyil də danışırsa və yaxud da ki, nə bilim, artırma, imanın artırılması üçündür və yaxud da ki, nə bilim, əmələ imanı bir söhbətdir. Yəni, bir ağlarına soxanlar, Bizim Abu Sözler bir varız ve acaba bu günler hansı bu elm tahmin etmez, alimlerden bir soru. Bunun ağzından vurursan orada vurabilir de burada vurabilir. Başka sadece vurabilir, burada vurabilir. Buranın üstünü diler, kimin can üstünü diler, Ama bu günlerde kimse burada. Əməllər imamlandır deyənlər, əməllər imamlandır. Ya Abu Hanifənin çəkmiş fikirlərini şey, qalxarız deyənlər. Ama əməlləri imamdan ayıranlar. Adı necə oldu sen kadar? Adın? Farhan. Fərhad. Bəli. Fərhad, bu günlərin, bu məsələyə danışanları başa düşdüm. Başa, niyə ona qarşı gedirib onun ağzından vurulmur? Bu cür hansısa bir qardaş olan sələdə mən səhv eləm. Məsələn, mən səhv eləyirəm. Mənə 70 dənə üzvü gətirməlidir. Çünki müsəlman müsəlmanı 70 üzvü gətirməlidir. Amma müsəlman müsəlmanı 70 üzvü gətirməlidir öz məclisinə buraxılır, salam aleykum demir, nə bilim, başqa bir yollar axtarır, adlar qoşu geçmişəm, siz mən səhv eləmişəm, kimsəsi namaz mən kafir, atanın müsəlman görmüşəm. Amma bu gün nə icmaya qarşı, İblis Heymə iman çıxarın, oxsan görərsiniz, icma, icma haqqında getirir ki, icmaya bilərəkdən icmaya qarşı çıxmış küfr eləmiş olur. Bilerekten her bir şey küfürdür. Ha. Şey yok. İslam'ın sırrı. Elbette bilerek dediğim hatta şey misvak inkar yani kafir. Şey Bu cümlere onların ağzına vurmayan insanlar, vurulanlar da kimdir? Vur, şimdi, kimdir? Vurabilenler sizsiniz de. Bugün vurmayan, ona mənim kimi, bunun kimi, bunun kimi qardaş, qardaş qaytaramda siz 5 dərsdə oxumusunuz, 6 dərsdə heç nə bilmirsiniz, yəni kimsə şişirdəndə belə problemlər yaranacaq, birbirimizə düşmək. Fərhat, məsələ orasındadır ki, düşmənçilik yaranmalı da, yaranmalı çünki iblis ilə gecə gündüz bunun üçün çalışır və bidətçiləri elə azdırmağında da iblisin məsələ odur ki, azdırsın, bidətçi bütün bidətləyənlərin hamısına hansı ki bidətlə israrlıdır, davamlıdır. Hə. Və bu yaranmalıdır, bunun söhbəti yoxdur. Və bu gün deyirik ki, əgər kimsə 5-6 kitab oxumaqla, alimlərin zindirindən elmə almadan, onsuz ki, başa düşməyəcək. Bu günlərim hətta münaqişə edək səhərə qədər, sübh namazına qədər oturub burada münaqişə edək belə, skor aparsaq belə, dəlillər gətirsə belə hər tərəfdən, onsuz ki, həmin insan qəbul eləməyəcək, başa düşməyəcək. Niyə? Çünki o insan onu başa düşəcək səviyyə çatmayıb elmi. Mümkün deyil. insan biraz önce misal çek dünyevi misallar ki başa düşmeye. Bir insan diye ki oturur üç gün beş gün e, öz ustasının yanında hansı bir sənəti öğrenir ve sonra sonra deyir ki, mən ustayam, ben çalışsam onu sübut edə bilmirsən ondan başqa tərəfi. Çalışan, çünki onun gördüğü bildiği bu qədərdir. Onun başa düşdüyü bu qədərdir. yani birinci uşaq, mesela bir üstəyə birdən başlamayıb, integraldan başlasan, onsuz ki, bacarım küfr eləməli, təkbir eləməlidir. Dini məsələləri belə başlananda. Aydındır? Sən deyirsən ki, yəni belə deyir, həqiqətən də belədir. Həqiqətən də budur. İnsan sadece özüne çatmır diye, özü başa çürpü düşmür diye. Yani belki ona belə deyilir. Ama normalde hak budur. Görsən budur ki, adi kiçik tövbidi məsələlərdə belə səhlənkarlıq var. Hansı ki, ən əzəmətli iş tövbiddir. Adam verilir, icarə, Amma ki, baxırsan ki, məsələn, deyək ki, elə böyük məsələlər ki, fikri məsələlər ona böyük alimlər ancaq yanaşıblar, onları belə asanlıqda yüz aslar. Onsuz ki, məsələ budur. Sən yəni dedik, onlar kim o cür deyirsə doğrudur. 5-6 kitab oxumaqla, el məhli dinlə öyrənməyən və bu böyük məsələ girişibsə, o iki gün ustanın yanına gəlib, gelib ustalıq eləmək iddiası düşənlərlə eynidirlər. Əgər biraz daha ziyarət düşür, bu dini Allahın dinidir. Elbette belə olmalıdır. Olur, elhamdülillah, həmd olsun. Oldu, görüşərik. Mən Allah kərdanım, sənə Buyurun. Axı, sizdən söz deyəm var. Bax, ya bu məsələ var, ya. Qəbir əhlinə zadına müşrik demək olmaz. Bax, bunun prosti bu məsələ şəxsən sənlə, şəxsən sənlə bir çox dəfələrlə söhbət olunub. Sən o məsələdə mübahisə aparsan. Qulaq assan mənə. Yəni Əgər mən sənin sualı verməmişəm, mən başa düşürəm, nə deyirsən sən? Yox, vallahi bilən qulağına söz deyim sonra. Sahib. Bax, Ay sahib. Qoy deyim sonra. Ay sahib. Bu məsələ şəxsən sənlə 10 dəfələrlə söhbət aparılıb. Mən yazmayacam kimsə məndən daha. Mən sənə yaxşı yazmam. Tural da, Tural Nazan var. O da ki, əlhamdülillah, mən demişəm ki, Şeyx Hüseyin icazə vermir. Şeyx Salcan icazə verir. Şeyx Salih. Aydın da. Ümumaz icazə verir. Aydın da. Mən niyə xavarda olmalıyım? Baş qəbrə, baş gedir Allah nə gəlsə səcdə edir. Şeyx Fauzan deyir ki, problem yoxdur. Onun işimiz istəyirsənsə, istəyirsənsə, çıxaq ya bir vaxt təyinləyək, ya mövqe gün təyinləyək, sənlə oturub söhbət edək istəyirsənsə. Sadəcə aydın da məsələ aydın nə demək istəyirəm sənə. Söz deyim də, xahiş edirəm. Deyirəm ki, hə, de yaxşı, de onsuz mən eyni cavabı sənə verəcəm. Çünki mən bilirəm ki, bu sözün səndə davamı nədirsə, mənim xəbərim var, ona görə bunu deyirəm. Hə. Bu məsələdə alimlər ikidən, iki qovlə bölünüblərsə, icazə verənlər və verməyənlər Bəs mən də ver, verənləri tutaq ki, rəyimə verəcəyəm Niyə görə mən məsələn təşvik olmam? Yəni bu niyə belə demək lazımdır? Biraz öncə qardaşa o suala eyni suala mən cavab verdim. Qız mən eşitmirəm, mən çox uzaqdayım, ona görə gəldim. Oturan xaçan, sizə səndən lazım. Eyni suala qarşı cavab verdim. Yəni, deyirsən ki, qardaş, bu rəydə var da, yəni bunu alimə deyib. Cavabı verdim, bununla cavab verdim. Yəni bu, bu sözlə gözüm dəyir, mən gözüm dəyir bir fikir eləyən bir insan, sən özün yaxşı bilirsən ki, səhvi Allah qala Quranda səhvi Bəqərə sürəsində üç dəfə. Bir dəfə kafirlər müminlərə də, iki dəfə Allah qala kafirlərə də. Bu günləri icmanı söyləyən insana kəfir, dəli. İcmanı neyən? İcmanı deyən insanlara. Səfir başdan hara, başı düşməyən, demək. Və yaxud da ki, Fərhad. Qardaşım, bilədir, sənə niyə görürəm? Mən niyə görə sən inanmalı, sən niyə görə sənə deyirəm? Şəxsən deməm. Çünki sənin, əlhamdülillah, oxumusan, sənin sözün götürülür. Sən sahibinsin, mənimsin, başqasının qabiliyyət sözü götürülür, qabiliyyət, qabiliyyət edin Bir mənlik olur. Niyə görə mənlik olmalıdır? Çünki deməli, səfih dediyin müsəlmandır. Səfih dediyin icmanı deyən adamdır. عملا ایمان ما بود ایزما به شاخی اونو جسیم ایزما اما سفیه شده بود سفیه عملا ایمان کامران به شخص baharın sözüdür, mucizə baharın sözüdür. Sən onu qəşəng bilirsən. Ay Fərhad. Ay Fərhad. Bu biz elə bir elə bir yanaşırsınız ki, faydalı var. Belə elə deyir. Öz əxi bu şeyi elə eləyin ki, qardaşlar bir-birinə xavar deməsinlər də qardaş. Bir-birinə deməsinlər. Bir tərəflərdir. O deyirdi müəllimə, mən alim, alimi götürmüşəm. Şəxsən bir min deyim, məzun fəsələ də gətirib. Allah subhanahu teala deyir işinə hökmü. Bax, bir dəqiqə, bax, bir dəqiqə. Ay, bir dəqiqə. Sən dedin, həmin şəxs olsa, xəbər üçün olub nə qədər? Yox demir, ben ne de diyeyim? Ya kulak at, kulak at, kulak at. Yok, yok problem yok. Yok diyor, yok. Bana dediler ki, kamar, kamar derdi şey programı barrak diyor. Ləhu sahib. Deyən yox, el məhlindən, el məhlindən xəvar deyən var. Niyə ona demir sənə deyir? Allah bilir. Çünki onun dediyi başqa şey, sənin başa düşdüyün başqa şey. Sən başa düşdü qardaş, nədir? Vaxt təyinlə, haçan istəyirsənsə, kimlə istəyirsənsə fərqi yoxdur, problem yox. Qardaş, vaxt təyin eləmək də, məizəsi vaxt. Mən səhəsi mən baldan kitab verim, özün oxu. Məizə çox da orada açıq aydın Şeyh deyir ki, içimlə ölçüm ayrılır. Hə. Allah Teala deyir, buna ayrılıb, ayrıb İbn Teymiyyə. Abdüllətif Əlişeyx, bunlar zalimləri hamısı. Hə. Deyiblər ki, kim küfr edərsə, onun kafir ismi üstündədir. Hüccət iqamətsiz ona hər və ya daxilət hökmü tətbiq etmək üçün. Yəni bu doludur yəni, sayı hesabı yoxdur onun. Yəni bir sənə bunu götürmüşəm qardaş. Belə də ki, dolu da axı. 300-dən çox video tərcümə Azərbaycanda. Sonra alimə deyir, qarrafından hamısı deyir ki, olar da nə var? Ay sahib, biraz öncə sənə dedim, axı sən söhbətə başlayanlar ki, Hı mən istəyirsən səni tanıdığıma görə. Sən mənim nəyimi tanıyırsan? E, mən nəyəm ki, başım hə? Residivistəm. Yadına bizim evdə oturub söhbət. Axtarsan adamı. Bizim söhbətimizdə oturub söhbət eləmişəm. Qardaş, evdə oturub. Görəyim. Bizim evdə oturub söhbət həmin yadıma gəlir. Yadıma gəlir. Ya az çox səni tanıyıram deyirəm. Tanıyıram, əlbəttə tanıyırsan. Mən hə. yəni nəyimi? Ona görə sənə deyirəm ki, sən bu məsələlərdə yox, ümumiyyətcə səndə nəsə. <laughs> Söhbət saxlayaq sonra. İstəyirsən, istəmirəm cəmaat sizə söz deyim. Yox, mən əlhamdülillah nəsə bir problem varsa buyur. Yox, mənim işimə göz görgəlim yoxdur. Hə. Əlhamdülillah bildiyim məsələ odur ki, xətada bir nəsə belə bir üstəgəl biri bilməyən insan inteqraldan danışa bilməz. Qardaş, bir üstəgəl. Tövhidin əsaslarını bu cümləni tələf yolla başa düşməyən insan təsir məsələn danışa bilər. Bax, bu sual bunu götürmüşəm internetdən. Rəsm ərəbcəyə belə qoydum Google Perevodiskə tərcümə elədi. Bir dənə sözü də tapmadım. Adaya sözü mən də tapmadım, düzdür? Onu da Baranovdan bir tər belə hərflədim, tapdım da ki. Cümləni belə düzəltdim, qoyuram qabağa. Şeyx deyir ki, şirk eləyənə müşrik deməkdə problem yox. Bu nə başa? Nə gözəl. Sən özün hər şeyi ortaya qoydun. Bugünkü problem odur ki, sən zorla axtarmağı, qulaq as. Sən zorla axtarmağı, bacarmağa hərəkət edə, Qaranov, Google, o, bu, etdiyi halda sən sən o başa düşəsən, hə? İndi sən də mən başa düşəsən, qarşı tələbi deyilsən, hə? Sən də cahil adam. Sən? Mən də oxuyub, mən niyə qoysan altını? Mən başa düşəsən. Sən başa deyirəm ki, sən istəyirsən həmən sənədən gözlədə qardaş. Hada gözlədə, bir bir. Qardaş olmaq şudur biz. Qardaş, bir bir danışıq, əsbər olur. Biz bir danışıq. Mən niyə? Mən sənin yanında haqqım var. Düzdür qardaş, mən müsəlmanam. Sən də elmsən. Allah da elmi bərəkət. Amin. Mən də oxuyuram qardaş. Mən çaşdım, xavaric olmuşam. Sən mənə izah elə ki, əxi, bu məsələ belə deyil. Bax, görürsən, filan kitabında Şəhbazdan deyir ki, yox, qəbir əhlinə kuburiler bir başa müşrik deme olmaz. Çünkü onlar bilmirlər, cahildirlər. Ya belə yani, şeyləri gətir məni. Məncə, orada, orada. Məncə, o sabit. Ay kişi, bir də ay, ay yaşa. Allah bu məsələ, ay yaşa. Ay yaşa, bu məsələ ona görə qoyulmur ki, onu öyrənmək üçün. Mən indi danışmaq istəyirsiniz? Yəni əslində məsələ gün kimi aydın məsələdir. Ona görə indi danışmaq istəmirəm ki. Qulaq asıb danışma. Ya səbir edəcəksən, dinləyəcəksən. De ki, bu xavaricilərin deyil. Elə deyil. Elə deyil. Günlərin bu sözü deyənlər xavarici apar ona görə belə deyilir. Ona görə xavarici hökmü deyilməli yeri var. Var yeri, bəli. Yəni. O bilə kiməsin olsun. Amma biz bəlhəmlə, biz belə xeyir... Biz deyib, biz deyib, hər kəs, hətta yerdə Rafizə mən. Rafizə deyib ki, mən təmizəm, mən yaxşıyam. Olsun ki, hər dəlil gətirmək istəyən, hər mən deyən yaxşı olur ki. Dəlil gətirmir, alimlərin kitabını yaxtaq qırağa yaxtaq. Köpəyi demək rahatdır. Problem orasındadır ki... Köpəyi kimsə deyir. Problem orasındadır ki... Problem orasındadır ki, qulaqsan. Ya qulaq asmaq istəmirsən, Bu koymuşsan axı. Nəsə deyirəm ki, bunu başa. Mən sən deyə başa düşürəm. Mən sənə cavab verirəm. Mən sənə cavab verirəm. Deyirəm ki, sən bunu başa düşmək üçün oradan buradan iki kəlmə ilə yox. Oradan bir kəlmə kitab oxumuşam. Oxuyuram hamısını. Deyirəm, kitabı tövdə oxudum, orada gəl. Üç əsas oxuyuram, orada gəl. Deyirsən, onları müsəlman deyirsən, onların üstündə müşriksən deyirsən. Yəni, hə, sorry, problemin orada məsələn sən alimən dinini almamısan. Bir, ikinci, ikinci qulaq as. Yox, sən mən mühakimə eləməyə gəlmisən. Yox, adını bilmək istəyirəm. Alimin adını de. Yəni əgər səni tanıyırsa, alimin adını de. Məni tanıyacaq, səni tanıyacaq. Ola bilsin ki, sənə təskiyə verirəm. Yoxdur axı qardaş. Birinci tələbəsən də qardaş. Birincisi var. 5 dəmişdə oxudu. Birinci var. Hər şey var da. Biz yəni bax söhbət ona getmir. Allah sən şeyx olsan belə qardaş. Sən özün mücərrəd məişət. Sən imkan verdisin ki, danışa yoxsa yox. Yaxdan. Yəni məsələ məqsəd alt atmaqdır. Yox. Və e, məqsəd kimsə məndən söz götürməsə odur. Yox. Deyirəm ki, sənin məqsədin nədir bura məclisə gəlməkdə? Danışmaqda da burada məqsədin nədir sənin? Sabit deyim qardaş. Sənin məqsədin bəllidir. Qoy mən sənə deyim. Sənin məqsədin öz bidətini ucaltmaq üçün. Qaldırmaq üçün saxla. Sakit ol bir dəqiqə. Problem yoxdur. Sakit ol bir dəqiqə. Ucaltmaq üçün. Hə, Başqasına xəbərin olsun. Qəlbinə yox, qilmətinə deyirəm. Niyyətini bilmək. Sakit ol, axıra qədər sakit ol özə. Səni mən, yəni sən kimdən elm almısan, kimin təzgəsi vardı? Bu nə deməkdir? Deyirəm, bəyəm yəni- kimsə öz elgamızı sənin qabağına mı qoymalıdır? Bəyəm sənə gətirib hər şeyi göstərməyəcək. Kitabı yazılıb, kimin yandan kitabı oxuyub, Kim ona bunda icazə verir? Qardaş, mən sənə sus deyirəm, hər danışırsan. Hardan nə başa düşmüsən? Mən sənə deyirəm, sus, sənə danışırsan. Sən mənə icazə verirsən, bir dəqiqə danışmısan. Mən yaşam versən, cavab versin. Mən dayanmırsan. Sən sus dayanmırsan sakit. Mən sənə deyirəm ki, sənin bu danışıqda istəsən and içirəm ki, məqsədin haqqdan ayrı olmaq deyil. Vallahi ki, mən haqqdan ayrı olmaq istəyirəm. Allah şahid bu qardaşlar da. kardeşlerin arasında ihtilafı götürmek ve deyirəm sen deyəsən ki, kardeşler, olmaq deyil. Əbrəhimlə müşrik demək, xavarişlik değil, o qövüldür. Allah zəif hesab elə, Ama onu deyir ki, kardeşler bizi kimi kardeşlere müşrik demək, şey, xavariş deməsinlər. Mənim məqsədim budur. Söhbət ondan gelir ki, əksəriyyət bu günlerin bu cür səbəblərdən, bu cür səbəblərdən istifadə edir. Şey. Gözlük dəqiqə, Laçın, ay Laçın. Onu deyən qardaşlara haqqı var. Ona görə deyirlər ki, bu cür düzdür, o rəy var. Biz deyik biraz öncə namazda o məsələ var. Lakin bundan istifadə eləyib cəmaatı azdıranlar, müminlərim səbəb gətirirlər. Ət, namaz filan Ona görə ki, öz ona görə ki, haqqı o məsələ başa alsın. Ona görə gətirmirlər. Ona görə ki, öz bidətinə, öz mənhəcinə yola dəvət etsin ona görə. Məsələ burasındadır. Aydındır. Söhbət şəfodan, şəfodan şəhər şeyhlərindəndir. Sənin yolu şəf. Hə. Kaş ki, kaş ki, heç olmasa bir şeyxə, yəni məsələn şəfodan təqlid edəcəksiniz. Gidir şeyx, amma təqlid edin, amma sələf şeyxlərdən birinə. Bu, bu günlərin istədiyini alınız oradan kəlmə, buradan bir kəlmə götürməklə, bu elm deyil. Bu, tərfiyyatı axtarmaqdır, hansı ki, İmam Əhməd haqqında deyir ki, o kəs dindiklərdəndir. Məncə kifayətdir. Məncə kifayətdir. İstəyirsə, haçan keçirsə vaxt təyinlə, problem yoxdur. Haçan vaxt istəyirsə, vaxt təyinlə. Salam aleykum.